Vi satt en jul på Strandvägen ut i vårt tolvrumslya Lollo, jag och familjen samt Noppe och hans nya. Vi hade delat ut paket för flera hundratusen då det från öppna spisen lät och snart bland juleljusen stod en farbror röd och fet med skägg som värsta busen. Han sa han hette Tomtefar och har ni varit snälla? Vad det med saken göra har när inkomsten ska gälla. Sen fick vi klappar ur hans kappsäck en som på livsmak Ja, han var inte lite fräck, jag svimma med ett brak När han sa han vart i Skarpnäck och gjort samma sak Tomten är en kommunist, för honom är vi lika Tomten är en kommunist, fattiga som rika Tomten är en kommunist, ja man vill bara skrika julen med en klassmarkör som tomten jämt förstör. Så sanningen är först som sist att han är kommunist. Han går till alla kojor från spärrvakts till monarks Kalla det för nojor men visst liknar han Karl Marx Tomten är en kommunist, ett eko utav Lenin Tomten är en kommunist, ja det är helt min mening som dock fått mediaträning Så han god och glad kan stå och säga ho ho ho Men jag sett genom denna list för han är kommunist Meningen med julen är att vi ska konsumera Men om varenda proletär nu slutar att spendera och istället tomten ber om klappar går det galet Julhandeln går plötsligt ner så bakom omslagsskalet är varje julklapp tomten ger ett hot mot kapitalet. I hans verkstad så sätts tonen av ett ultimatum. Man ska jämt ha produktionen färdig ett visst datum. Men om efterfrågan finns där sådant skits i. Och han gör inte några vinster på sin industri. Det ord för detta kaos som finns är planekonomi. Tomten är en kommunist, röd själva satan Tomten är en kommunist, släng ut honom på gatan Tomten är en kommunist, så slå han i prostatan Hans fördelningspolitik, den stinker bolsjevik Han blivit NKs antikrist, för han är kommunist ju så man kiknar när man julaftonskväll möts av en man som liknar en fryntlig finsk fidel. Tomten är en kommunist fast klapparna är fina. Tomten är kommunist är de nog made i Kina. Tomten är en kommunist, låt USA få skina och skicka största drönaren och spränga Nordpolen. Så marknaden får ro till sist, för tomten är en kommunist.